bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. <clears throat> ahli iymon birodarlar alloh subhanahu va taologa hamdlar bo'lsin o'zining nidosiga ijobat qilishligini alloh nasib etibdi alloh subhanahu va taolo marhamat qilgandiki يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم الله سبحانه وتعالى ey iymon keltirgan mu'minlar deb mu'minlarga nido qilgan ediki ey iymon keltirgan mu'minlar Alloh va rasuli sizlarga hayot bag'ishlaydigan narsaga chaqirsa bunga ijobat qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo amr qilgan edi bu lima yuhyikum sizlarga hayot beradigan Bu lima yuhyikumdagi tafsirlarda bunga turli ma'nolar berilgan. Bu ma'nolardan bittasi iymonga chaqirilsa, islomga chaqirilsa ijobat qilinglar. Yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kunlardan bir kuni masjid Nabaviyda bir sahobiyni chaqirdilar. Bu sahobiy namoz bilan mashg'ul bo'lib turgan edi. Namozini tamomlab kelgan vaqtida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam men sizni chaqirgandim ijobat qilmadingiz deganda yo rasululloh sallallohu alayhi vasallam men namoz bilan mashg'ul bo'lib qolman sizni chaqirig'ingizga vaqtida ijobat qilolmadim deganda mana shu oyatni tilovat qilgan ekanlarki Alloh va rasuli chaqirsa ijobat qilsanglar bo'lmaydimi degan oyatni tafsir qilingan ekan ba'zi ulamolarning so'zlari bor ekanki demak rasululloh sollallohu alayhi vasallam namozda kimni chaqirgan bo'lsa u albatta ijobat qilishlik kerak namozini buzib Boshqa bir tafsirida esa lima yuhyikum jihad. Jihadga sizlarni chaqirilsa, bunga ijobat qilinglar degan Alloh subhanahu va taoloning amri bor. Bugun biz alhamdulillah islom ummatini hamma elatlardan, millatlardan, hamma qavmlardan alhamdulillah mana bu ne'matga ijobat qilmiz. Buning uchun Alloh taolaga ko'p hamdlar bo'lsin. Bu Allohning tavfiqi birodarlar bu. bizni fazilatimiz emas. Alloh bizga shu ijobat tavfiqini beribdi. Allohdan duo qilaylikki, shu ne'matidan bizni mahrum qilmasin. Shu ne'matiga ijobat qildik, labbayk dedik, Allohga ijobat qildik. Alloh subhanahu va taolodan to hayot ekanmiz, o'zini yo'lida jihad qilishni Alloh taologa duo qilaylik. Jihad hammamiz bilamiz, Alloh farz qilgan ibodat. va bu jihad bugun farz ayn hukmida turgan. Imomul Mujahidin Shahid Shayx Abdulla Izom shahid aytadiki, toyinki Andalus, Ispaniya Yahud va Nasoroni qo'lida ekan, toyinki Buxoro yu Turkiya yu Afrika islom o'lkalari kufrni qo'lida ekan, islom ummatiga jihad farzi ayn bo'ladi. Demak, biz bugun farz-i ayn bo'lgan jihad ibodatiga ijobat qilganmiz. Alloh subhanahu va taolo bu jihadni o'zi farz qilgan. Va lekin bu ibodatni boshqa ibodatdan ko'p farqli taraflari bor. Shu jumladan islomni 5 rukni bo'ladigan bo'lsa, birinchisi iymon, namoz, zakot, roza, haj. Bu ibodatlarning ichida namoz eng ulug' ibodat. Va lekin bu ham muayyan vaqtda farz. Namoz mana hozir peshin namozini, zuhr namozini o'qidik. Demak, asrgacha bu namoz orasida vaqt bor. Asr namozi vaqti kirsa keyin bu farz bo'ladi. Demak, orada uzilish bor. Orada vaqt bor. Lekin jihad ibodatida sahobiylar qanday bayat qilishdi? نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا عبدا biz muhammad alayhissalomga bayat qildik to o'lgunimizgacha abadu abad jihod qilishlikka biz bayat berdik ya'ni bu davomlik farz رمضان ro'zasi بر yilda بر oy حج قادر بوسه بر marta حج qilinadi zakot قادر بوسه qiladi Lekin bu ibodatda juda ham ozchilik uzri bor. Ozchilikka infiru xifafan va siqala. Oyatida Alloh taolay aytayaptiki, og'ir va yengil holatingizda. qari va yosh bo'lsalaringiz, boy yo kambag'al bo'lsalaringiz jihodga chiqinglar. Jihod farzayn bo'lgan vaqtida xosatan bir islomiy o'lkaga kofirlar bostirib kelgan vaqtida va ayol hammasi jihod qiladi demak biz farzi ayn bo'lgan robbil alamin farz qilgan jihodga ijobat qilganmiz birodarlar va lekin bu ibodat davomlik bir yil jihod qilib bir yil dam oladigan ibodat emas, xosatan hozir. Nimaga? Haligacha biz islom o'lkalarini salafi solihlarimiz qo'li bilan fath bo'lgan diyorlarni biz qaytara olmaganmiz. Hozir ma'lum bir birodarlar Afg'oniston ketayotgan bo'lsa, Afg'onistonni kofirlar ishg'ol qilgan. Shu haqqimizni qaytarib olishlik uchun ketayotgan. Hali biz oldimizda Andalus turibdi. Biz oldimizda Mavarovun Nahr turibdi. Turkistoni sharqiy turibdi Xitoyning qo'lida. Bu yog'i Turkiya turibdi, bu yog'i Falastin turibdi. Biz hamma yer yuzida jihad qilishlikka bel bog'lashimiz kerak. Ya'ni to'ray jihad qilib, to'ray dam oladigan vaqtimiz yo'q. Shuning uchun biz buyuk bir ibodatga ijobat qilganmiz birodarlar. Bu jihad ibodati bu. Bu jihad ibodatini Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni qo'llari bilan bizga amaliy ko'rsatgan. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjullaha wal yawmal akhir va zakarallaha katira. Bu Ahzob surasidagi oyat. Xandaq g'azvasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qiyomat kunigacha keladigan ummatlarga namuna ekanliklarini Alloh taolo bayon qildi. usvatun hasana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Kimlar uchun Allohdan oxirat kunidan umidi bor bo'lgan va Allohni ko'p zikr qiladigan kishilar uchun. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Uhud kunida jarohatlandilar. Jasadlarga qilichlar urildi. Nayzalar sanchildi. Muborak tishlari to'kildi. U muborak qonlari to'kildi. Biz ümmeti Muhammed sallallahu aleyhi ve Allah'ka Allah'ga benihayat hamdar bo'lsinki, bugun mana shu ummat jamlanib turibdi. Nima maqsadda? Muhammad alayhisolamning dinlarini oliy qilishlik da. Shuning için mana bu nimet ne'matga shukr qilishimiz kerak, birodarlar. Yer yuzida 1 milliard 500 milyon musulmon bor. Shundan ozchiligi jihad qilyapti. Agar Checheniston, Falastin, Iroq, Filippin, Afg'oniston va Pokiston dunyoni qayerda jihad bo'layotgan bo'lsa, shu mujohidlarni jamlab 15 ming agar mujohid bo'ladigan bo'lsa, har 100 ming musulmonga bitta mujohid to'g'ri keladi. 100 ming musulmonga bitta ta mücahit doğru keladi. Agar 15 ming yer yuzida mujohid bo'lsa. Vaholanki yo'q. Agar Turkiyadan 70 million aholisi bo'lsa, bilmayman Iroqda yo Afg'onistonda, Pokistonda qancha turk mujohidi bor. yoki boshqa diyorlarda. O'zbekistondan agar 25 million aholisi bo'lsa, nufuzi bo'lsa, shundan bilmayman qancha bor. Demak, 100 dan birga, 100 mingdan birga to'g'ri kelmayapti. Demak, har bir mujohid 100 ming ummatni o'rniga jihad qilishimiz kerak. 100 ming kishining o'rniga dinni himoya qilishimiz kerak. 100 ming ummat uxlab yotibdi. Vaholanki sahobiylarning vaqtda bunaqa bo'lmagan. Vaholanki tobiinlarning vaqtda bunaqa bo'lmagan. dunyo futuhotlarini qilgan bizni saraflarimizni tarixida bunaqa bo'lmagan. Million million ummat uxlasa-yu, ozgina musulmon jihad qilsa. Xalifa agar hayya alal jihad degan bo'lsa, ummatni hammasiga farz bo'lgan. Bugun yo'q, bu ne'mat bizda yo'q. Shuning uchun Turkiyadan 10 ta, 20 ta, Tataristondan 30, 20 ta, 15 ta O'zbekistondan 100 ta 200 ta ozgina. Ya'ni biz buyuk bir jihad ibodatini qilyapkanmiz birodarlar. Bunga ko'p hamd aytaylik, Allohdan duo qilaylikki, bizlarni to hayotimizni oxirigacha bu ne'matdan mahrum qilmasin. Bu birinchi sizlarga aytadigan gapim. Demak, biz Alloh farz qilgan jihodni qilyapkanmiz. Bu Allohning bizga minnati. Bizni minnatimiz yo'q. Biz minnat qilishga haqqimiz yo'q. Bu Allohni Robbimizni bizni ustimizdagi minnat. Ki Alloh subhanahu va taolo bizni hidoyat qildi. Bizga jihad ibodatini ta'lim berdi. I'dod qilishlik tavfiqini berdi va bunga sharoit, makonni berdi. Alhamdulillah bu allohni minnati bu. Endi shokirlardan bo'laylik, shukr qilaylik. Va Mana bu jihodni aytdik. Faqatiluhum hatta la takuna fitna va yakuna ad-din kulluhu lillah. Alloh subhanahu va taolo mu'minlarga buyurdiki, amr qildi, toyinki yer yuzida fitna qolmagunga qadar sizlar jihad qilinglar. Fitna shirk. Eng katta fitna shirk. Toyinki yer yuzida shirk bor ekan, mushriklar bor ekan sizlar jihod qilinglar. Demak, bugun yer yuzida o'zi tavhidni topish qiyin. Tavhid o'zi g'arib bo'lgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinlari g'arib bo'lgan bugun. Demak, biz ko'p katta azimatlik, buyuk azimatlik musulmonlardan bo'lishimiz kerak. Afg'onistonga NATO blok kelgan. 40 ming askar bilan kelgan. Lekin mujohidlar qilig'i emas Mujohidlar bu sondan, bu adatda emas. Walakin in tansurulloh yansurkum va yuthabbit aqdamakum. Agar sizlar Allohni diniga yordam bersalaringiz, Alloh sizlarga yordam beradi va qadamlaringizni mustahkam qiladi. Shuning uchun biz Afg'onistonni fath qilishimiz kerak. Pokiston, Hindiston va Bangladesh buyog'i turkiyayu afriqayu andalus buxoroyu samarqandu turkiston to buyog'i sobiriyagacha borishimiz kerak to buyog'i vashingtongacha borishimiz kerak chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarni bu kabi oliy himmat bilan tarbiyaladilar ahzob g'azvasi kuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam xandaq g'azvasi kuni 40 kun davom etgan jangda rasululloh sallam qonunlariga tosh bog'lagandilar. Ochlikdan. Shu yerda Rum, Fors, Yaman fathini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bashorat berdilar. O'zlari Madinani himoya bular Ochlik, sovuq hukmron bo'lgan, hokim bo'lgan holat. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ummatlarini sizlar Rum, Fors, Yaman qasrlarini fath qilasizlar. Bu kabi oliy himmatlik bo'laylik. Chunki bizning nabiyimiz bizni usvatun hasana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu kishi bizni bu, bu holatda tarbiyaladi. Shuning uchun bu oliy himmatlik bo'lishlik, azimatlik bo'lishlikni birodarlarga men vasiyat qilaman. Nasihat qilamanki, azimatlik bo'linglar. Kofirlarni atom bombasidan qo'rqmanglar. Kofirlarni turli turli texnikalardan qo'rqmanglar. Allohdan qo'rqinglar. Allohga banda bo'laylik. Alloh o'zi kifoya qiladi biz dushmanlarimizga. Shuning uchun ikkinchi eslatmam oliy himmatli bo'laylik. Uchinchisi biz ummatni bu zillat holatdan chiqarishimiz kerak. Bu xor hayotdan chiqarishimiz kerak. Dunyoni hamma yerida musulmonlar kofir, munafiq, murtadlarga qul bo'lib yashayapti. Biz Muhammad alayhisolamning ummatlari edik. 13 asr yer yuziga islomiy xilofatni qurgan ummatmiz biz. Yahudan, Nasoro ham jizya berib yashagan. Jizya bergan bizda ajdodlarimizga, bizni salafi solihlarimizga jizya to'lagan. Biz bugun kofirlarga jizya to'layapmiz. Kecha Isroilda Isroil davlatini qurishligini 60 yilligini ular nima qildi? Tantanalik bayram qildi. 60 yil ilgari Falastin yeriga yahudiylar kelib Isroil davlatini qurganligiga 60 yil bo'ldi. George Bush, Gorbachev hammasi borib tabriklayapti. Sizlarning davlatingiz 60 yil bo'ldi. Qayerga qurganlar? Bizni ilk qiblamizga, birinchi musulmonlarni qiblasi bo'lgan Baytul Maqdisga Yahud davlatini qurganlar Baytul Maqdis bizni kutyapti. Birinchi Fotiha Umar ibn Xattob, ikkinchi Fotiha Salohiddin Ayyubi. uchinchi o'zini xaloskorini kutayotgan Falastin birodarlar. Falastin Men bu Checheniston, Falastin, Iroq masalasini bu yerda gapirishimdan maqsad nima? Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni tarbiyatlariga muvofiq bir jasadmiz. Falastin bizni qaziyamiz. Checheniston bizni qaziyamiz. Iroq bizni qaziyamiz. Afg'oniston bizni masalamiz. Chunki biz hamma mulkni Allohga xos deb e'tiqod qilamiz. Falastin ham Allohning mulki, Checheniston ham Allohning mulki. Moskva ham Allohning mulki, Washington ham Allohning mulki. Biz bu aqidamiz bor. Lekin kofirlar bu kabi hiyla nayrang makr bilan bu ummatni bir-biridan judo qildi. Falastin go'yo arablarning mushkulati avvalda. So'ng falastinliklarni isroillik yahudiylar bilan muammosi degan tushuncha berildi. Hozir Falastin ummati unutgan. Afganiston bu afg'on pashtunlarning ishi bu. Ya unaqa emas. Kofirlar, yahud va nasoro hammasi Afg'oniston kelgan, Iroqqa kelgan. Hammasi bir-biriga qo'l bergan, do'stlik qo'lini bergan. bular kofirlar bu. Kufr millati bitta millat. Vaholanki islom millati ham bitta millatidir. Keyingisi bizni qilayotgan bu jihodimiz natijasi islomiy xilofat qurilish kerak. Bizda islomiy xilofatimiz yo'q, birodarlar. Islomiy jamoatlar bor, alhamdulillah. Jihodiy jamoatlar bor. Afg'oniston islomiy imorati bor, lekin xilofat yo'q, xalifa yo'q. Ahli sunna va jamoani boshi yo'q, imomi yo'q. Bu maqsad qalbimizda bo'lish kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot topdilar. Musulmonlarni birinchi qilgan ishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni dafn qilish emas, balki o'zlariga xalifa tayinlab olishdi. Abu Bakr Siddiqni o'zlariga xalifa tanlab olishdi. 3 kungacha Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni jasadlari qabrga qo'yilmadi. Toyinki o'zlariga bir xalifa tanlab olishdi. Bunchalik muhim. Ana qarib 100 yil bo'lyapti, bizning xalifamiz yo'q, xilofat davlatimiz yo'q. kofirlar istagan ishini qiladi. Birinchi qiblamizni 1948-yil Falastin yahudilar bosib oldi. Undan avval islomiy xilofat yo'qotdi bular. Islomiy xilofat borlik vaqtida bular bu jur'atni qilmagandi. Islomiy xilofat yiqitildi, birinchi Isroil davlati qurildi. Butun islom o'lkalarini kofirlar otasi o'lgan farzandlar yetim qolganda hamma taqsimlab olgan singari bizni taqsimlab oldi bu maqsadni o'zimiz va biz boradigan yerdagi mujohidlarga bu fikrni berishimiz kerak islom ummati hammasi bitta bo'lishi kerak ahli sunna val jamoa ahli sunna val jamoa aqidasidagi kishilar jasadi bor lekin boshi yo'q birodarlar va bu islomiy xilofatni qurishlik uchun yer kerak sharoit kerak imkoniyat kerak mana shu o'lkalar Afg'oniston, mana bu qaboil bunga tayyor. Qabul qiladi. Shariat hukumatini qabul qiladi. Lekin shariat hukumatini boshqa joy qabul qilmaydi. Turkiya qabul qilmaydi, Eron qabul qilmaydi. Jaziratul Arab ham qabul qilmaydi. Tayyor turgan nima bor? Yer bor, tayyor. Shu yerga islomiy shariat qonunini biz ko'rdik. Afg'onistonda 6 yil Qur'on hokimiyatini ko'rdik. Lekin u islomiy imorat edi. Hazrat Mulla Muhammad Umar hafizahulloh bor u kishi islomiy imorat bor. Biz u kishiga bay'at qilganmiz, u kishini biz itoatdamiz. Shayx Usama billadin biz hammamiz Amirul Mu'minin Mulla Muhammad Umarga bay'at qilganmiz. Shu bay'at bizi bo'ynimizda hozir ham bor. Biz shu imoratni islomiy xilofatga aylantirish niyatimiz bor. Ki butun ummatni jamlashlik. Shuning uchun bu boshqa bir sizlarga nasihatimki o'zimiz va boshqalarga bu tushunchani berishimiz kerak islomiy xilofat qurilishi kerak keyingi masala birodarlar bugun ummat mujohidlardan ko'p umidi bor chunki ummat mazlum bo'lgan ummat qur'onini himoya qilolmaydi ummat payg'ambari muhammadu rasululloh sollallohu alayhi vasallamni himoya qilolmaydigan holatga tushgan ummat nomuslarni himoya qila olmaydi. Abu G'uraybda kofirlarning qo'lida minglab nomuslar musulmonlar tajovuz bo'ladi. Chechenistonda tajovuz bo'ladi. Yamanda qatlom bo'ladi. Bular bizni onalarimiz, bizni opalarimiz, biz singillarimizlar. Ummat, birodarlar, mazlum bizdan umid qilyapti. Iroqdagi mujohidlardan bo'lsin, Afg'onistondagi mujohidlardan umidi bor, ummatni najot berishimiz kerak. ummatga najot berishdan avval o'zimizni isloh qilishimiz kerak. O'zimiz tirik Qur'onga aylanishimiz kerak. O'zimiz shariatga amal qilishimiz kerak. Alloh taolo ahli kitoblarni, ulamolarni, yahudlarni mazammat qilib marhamat qilgandiki atamuruna bil birri anfusakum antum kitaba afala odamlarni yaxshilikka buyurasizlaru ku o'zingizdan unutasizlar. Allohning kitobini tilovat qilib turib aqlingni ishlasana bo'lmaydimi? Ya'ni biz shariatga o'zimiz avval amal qilishimiz kerak. Kitob va sunnatga o'zimiz amal qilishimiz kerak. Qolalloh va qola rasulga biz avval itoat qilishimiz kerak. Avval o'zimiz taqvo qilishimiz kerak, so'ngra musulmonlarni taqvo qil deyishimiz kerak. Bu narsa ummatni orasidan ko'tarilgan, ya'ni amal qaul bilan amal fe'l farqli bo'lgan. Ulamolar bor, islom ulamolar, lekin amal qilmaydi. Mujohidlar bor, ular ham oliy da'vosi bor, katta da'vosi borki biz ummatga shariat tatbiq qilamiz. Bu shariat avval o'zimizga tatbiq bo'lish kerak. Qolalloh, qola rasul dedimi taslim bo'lishimiz kerak. Kitob va sunnat dedimi tamom taslim bo'lishimiz kerak, unga itoat qilishimiz kerak. Avval o'zimiz. Keyin bu natija bo'ladi. Bo'lmasam natija bo'lmaydi. Farq kelmaydi, ummat bu xorlikdan chiqmaydi, birodarlar. Shuning uchun o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Muttaqilardan bo'laylik. Innama yataqabbalulloh minal muttaqin. Alloh faqat taqvodorlarning amalini qabul qiladi. Taqvo bo'lmasa Alloh taolo u amalni qabul qilmaydi. Umar ibn Xattob Ubay ibn Ka'b radhiyallohu al anhudan so'ragan ekanlar. Taqvo nima deganda Ubay ibn Ka'b aytgan ekanlarki, sen tikanzorni ichida yurdingmi? shavka deydi, shav tikkanlar ichida yurdingmi desa, yurdim. Nima qilding deganda o'zimni ehtiyot qildim. Butun kuchim bilan ehtiyot qildimki, shu tikan shavka menga kirmasin. Mana shun taqvo deydi. Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh aytadilarki, taqvo seni xoliq, seni mavloying seni nahiy qilgan joyda seni ko'rmasligi. Ya'ni Umar ibn Xattob lashkarlar ketayotgan vaqtida Sa'd ibn Abi Waqqas boshchiligidagi Farsi ketayotgan lashkarga vasiyat qilgandilarki, Allohni yo'lida yuribman deb Allohga gunoh qilishidan qo'rqinglar. Dushmandan qo'rqmanglar. Ko'p qo'rqmanglar dushmandan. Gunohdan qo'rqinglar. Ma'siyatdan qo'rqinglar. Bu vasiyatni ham sizlarga qilaman, birodarlar. Allohni yo'lida yuribmiz deb gunoh qilmaylik, birodarlar. Chunki biz Bugun ummatga najot bermoqchimiz. Kofirlarning soni ko'p, tayyorgarligi ko'p birodarlar. Bizi qo'limizda agar kalashnikov bo'lsa, ularni atom bombasi bor. Agar biz piyoda yursak, ular faqat arabada, markabda yuradi. Ularning har turli uchoqlari bor. Biziz adadimiz ham kam. Tayyorgarligimiz ham kam. Faqat taqvoyimiz bo'lsagina Alloh taolo bizlarga kofirlarning ustidan g'olib qiladi. Shuning uchun o'zimni va sizlarni Allohdan taqvo qilishga buyuraman. Va aytganimiz avvalam jihodni biz boshlamadik. Va oxirgilari ham emasmiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilarki, ummatlarini dajjal bilan oxirisi urushishligini xabarini berdilar. Bu jihod davom etadi qiyomat kunigacha. Davom etadi. Lekin kelinglar Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga to'la ergashgan mujohidlardan bo'laylik. Sayyof va Rabboniy Ahmad shon Mas'udlarga o'xshab qolmaylik. Yosir Arafatga o'xshab qolmaylik. Yosir Arafat Falastin jihodida avvalda mujohid bo'lgan, qoid bo'lgan. Biz Muhammad alayhisalomdan namuna olaylik, sahobiylardan namuna olaylik. So'zimiz, qavlimiz, amalimizga bir xilda bo'lsin. botinimiz, zohirimiz bir xilda bo'lsin, birodarlar. Va ummatchi bo'laylik, qavmparast, millatchi bo'lmaylik, birodarlar. Laysa minna man da'a ila al-asabiyya. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, kimki asabiyatga da'vat qilsa, u bizdan emas dedilar. Kim millatchilik qilsa, qavmparastlik qilsa, mazhabparastlik qilsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar. Alloh parasi emas, qavm parastlik qilyapti, asabiyatga chaqiryapti. U Muhammad alayhisalom ummatlari emas u. O'zini mushrik deb e'lon qilsin, butparast deb e'lon qilsin, so'ngra bu da'vatini qisib tug'ilib bo'ladi. Biz bugun ummatchi bo'lishlikka, Muhammad alayhisalomga ummat bo'lishlikka ma'murmiz. Va millatimizni millati Ibrohim bo'lganligi bilan biz faxrlanishimiz kerak. turk o'zbek tojik pashtu bo'lganlik bilan emas birodarlar va bizni mana bu mulgulikda bu mulk pashtunlarning mulki birodarlar ya'ni pashtunlar yashaydi bizni aziz qilgan narsa bizni tilimiz emas bizni jasadimiz emas bizni pulimiz emas bizni dinimiz bizni dinimiz bizni bu mulkda joy bergan bizni aziz qilgan Shuning uchun kelinglar, qavmparast, millatparast bo'lib qolmanglar. Alloh parast bo'laylik. Ummatu Muhammad sallallohu alayhi vasallam bo'laylik. Va ummatdan yo'qolgan itoat Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qildilar, boshmaizchalik keladigan qop-qora qul sizlarga qo'mondon bo'lsa, amir bo'lsa itoat qilinglar. itoat qilinglar. Ma'siyatga buyurmasa, gunohga buyurmasa itoat qilinglar. Ummat itoat qilmaslik maraziga mubtalo bo'lgan. Shuning uchun guruhlar ketyapsizlar, qo'mondonlar bor, itoat qilinglar. Va qo'mondonlar ham qo'l ostidagilar haqida Allohdan qo'rqsin. Ularga adil qilmasa jahannamga tushadi. Buni ham ularga tavsiya qilamiz. Inshaalloh biz Afg'onistondan, Pokistondan jihodimizni davom ettiramiz. Pokiston jihodi ham davom etadi. Chunki Islomobodda Lol Masjid masjidida minglab musulmonlar qatl olmagan. Bizni Pokiston hukumati bilan hisob kitobimiz bor. Ular bizni onamiz bo'ladi. Bizning singillarimiz bo'ladi. Hindiston qachon fath bo'lgan? Muhammad ibn Qosim 17 yoshlik yigitni qo'li bilan hindiston fath bo'lgan afg'oniston bu pokiston ham o'sha vaqtda hindiston bo'lgan bunga sabab nima bo'lgan bir muslima ayol jarohatlanib kofirlar qo'liga asir tushib qolishlik xatari bo'lgan vaqtda xat yozgan qoni bilan bir lattaga xat yozgan kimga xat yozgan hajjoj ibn yusuf ya'ni ummatni zolimiga xat yozgan ey hajjoj agar vujudingda g'ayrat bo'lsa men seni singlingman menga yordam bering hajjot zolim fosiqlikda tarixda mashhur lekin o'zini muslima singlisiga ijobat qilgan uch bor labbayk labbayk labbayk degan va qo'lidagi xanjar bilan hindistonni xaritasiga urgan hindiston endi holingga voysan bitta muslima tufayli Hindiston qilgan qilganlar. Muhammad ibn Qosim 12 ming lashkar bilan kelib Hindistonni fath qilgan birodarlar. Lol masjidda bizni minglab singillarimiz qatlom bo'ldi. Xatar emas, ochiq ularga hatto nomusiga qo'l uzatilgan. Ular biz opa singillarimiz bo'ladi. Biz uni unutganmasmiz Bu qulog'imizda u singillarimizni ovozi bor. Ey mujohidlar, qayerdasizlar? وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَالْمُسْتَضَعْف۪ينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَجَعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا Bu nida bizim kulağımızda var. Biz Pokiston bilan sulh qilmaganmiz, qilmaymiz birodarlar. Biz uchun Pakistan cihadı birinci dereceli cihad. Bizi cemaat uchun birinci dereceli. Afg'oniston ikkinchi darajali. Lekin Afg'onistondan jihad farz ayn, Pokistondan jihad farz ayn. Biz Pokistonga ochiq e'lon qilganmiz. Agar ustimizdan atom bombasini ishlatsa biz Pokiston hukumati bilan sulh qilmaymiz. Pokiston hukumati bilan ko'p hisob kitobimiz bor. Shuning uchun biz ikkita jabhada inshaalloh jihadimizni davom ettiramiz. Va bu ahdimizni Robbimiz shohid qilib aytamizki, biz bu ahdni berganmiz. Inshaalloh biz ularning intiqomini olamiz inshaalloh. Biz bu ahdni Robbimizga berganmiz. Va bu ishni amal qilishlik uchun, amaliy qilishlik uchun biror maxluq bizga hech narsa va'da qilmagan. Kofirlar aytadi bularga Hindiston va Rossiya yordam beradi deb. Vallohi maxluq bizga va'da qilmagan sizlar Pokistonda jihad qiling. Xoliq bizga amr qilgan. Nomuslar toptalgan vaqtida nomuslar mazlum bo'lgan vaqtda jihod qilishlikka xoliq buyurgan. Chunki Afg'onistonga kofir seli kelgan vaqtida bizu sizni birodarlarimiz qalqon bo'lgan. Inshaalloh biz Pokiston, Amerika hammasi bilan hisob kitobimiz bor. Chunki biz ummatchimiz. Biz millatchi, qavmchi emasmiz birodarlar. Vatani uchun jihod qilayotgan emas, Robbisi uchun jihod qilayotganmiz. shuning uchun mana bu narsani sizlarga eslatdim inshaalloh ikki jabhada jihodimiz davom etadi lekin afg'oniston jihodini ichida e, sizlarni boshqacha ruhiya bilan kutayotgan xosatan sizlar boradigan mintaqalar bor nomini oshkora bo'lib ketdi aytmayman hozir u yerda sizlarni ustoz deb kutyapti ular sizlarga ustoz nazari bilan qaraydi shuning uchun u yerdagi musulmonlarni umidini orzusini amalga oshiringlar alloh subhanahu va taolo amallarimizni haqqi sobit qadam qilsin shariatga taslim bo'lishni nasib etsin alloh subhanahu va taolo islomiy xilofatni ko'rish nasib etsin alloh taolo o'zini kitobini himoya qila olmayapti ummat shu tavfiqni bizga bersin alloh taolo rasululloh sallallohu alayhi vasallam masxara bo'lyapti kofirlar tomonidan. buni ham intiqomini olishga Alloh taolo nasib etsin. Va Falastin yahudiylar xinzirlarni, avlodlarini oyog'ini ostida qolgan, uni ham fotihlarni safida bo'lishini Alloh taolo bizlarga nasib etsin. Alloh subhanahu va taolo qavlimizni amalimizga o'xshatsin. Botilimizni zohirimizni bir xilda qilsin. Va bizlarni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan qiyomat kunida ummat bo'lgan holatda qayta tirilishni Alloh taolo nasib etsin. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك جزاكم الله خيرا Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga mahkum shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'min va mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar.